perso kaangan urang maut jaga bakal dionan ke malaikat mukarrkir hmm. di am kubur mandra buka syhab pangeran anun digambarkan mau kecua disyaurkan malaikatkasiun uh, rupanan unakonan Hai hmm. jadi impimpi- impimpi nasangkan ulang bener bagur hirup Hai yang orang ke di alam kubur takkonanyawatara hiji Hai keimanan urang kudu yakin percaya ke alam kubur sanajan cekaberiku akal mau cekatrangan kitnya gitu jelasmanji pokok pardu nadina agama kurang hmm. kudu percayahuila kudu iman hela Syok seribu. Hmm. Lima ratusan. Hmm. Belumnya tanah. Dua ratus lima puluh. Ya. Beli terasi. Hmm. Seratus. Beli gula eh, mute. Lima puluh. Ya. Beli cikor. buru kecer murid gitu hmm. kitameli banyak tanah tanah hujan nga gembretwahdicaku kolot kudus udu gugu taat kakolot malam ka inung ka mualamat hirupnya panganguraa gustimu merapka orang muca aya hamatung babe hi itu bawa impi barehan terus ke bawa impimpi orang mamakuma keling nadina hirupdinaimpinya gitu mohon orang hirup hmm. kereling siun kujuri danmpi kalau ba udah-gu ju terus hmm, hmm. jadi lumpat oke juga acara ulangan jadi gitu kayaknya lumppat oke kaan ulang itu <laughs> <laughs> si kuing akibat ngaji bodoh Si man <laughs> ah. <laughs> ah, buru-buru bij ini ada tangkalit di bumi alam hmm. karena cu Hai hmm. diapa hijihiji manjro buka Hai lupa-rupa no ngaku Pangeran kuring ma Gusti Allah manjero buka kamu hija Pangeran kuring Matippi hmm. Pangeran kuring maduit Pangeran kuring maok Pangeran kuring Madengki Pangeran kuring masyit hmm. Pangeran kuring Madague lupa-rupa ah, pasti cukup juga aku gak Ayo ngomong tesok. Alah, ya sirah persis pisan juga. Tunggul kalapa. Uhuh, ya. Jangan begitu kamu kepada kepala paduka yang termula. Mulia beliau. <laughs> <laughs> Naon. Aing sama meh euy. ada hesan juragan Gatut Kaca. kan jadi ba nanya hari mangsa pemilihan umum hmm. pesta demokrasi nangken pengagung sebera tahun sakali lima tahun sakali hmm. naun kewajiban urang kawajiban urang memilih ti umur 17 tahunsyakur warga negara kudu milih Hai Dina waktu pilihan di TPS Haitesila hmm. Inggris Pergris persiapanis daftar diri Hai KRT KRK langsung kalura umur ngaran agama jenisnyange ke bener Ta nahiji poe anu bakal ditangukan dina pemirhan umum urang kudu bersedia juul gawe dek nyabaul nyaba U ltakti lemur-urang pribadi nyubadanan hak pilih urang hmm. nyata gean milih wakil- wa urang anu mutlak gesan nangtukukan nasib demokrasi anu pasti sangkan terpipintarayan. hak pilih urang bar ngaa uran teh milih pipamimpinan anu bakal nya ka negara ka bangsa ka masyarakat anu bener-bener ngeban amanat pendiriteranrayaat sarta anu walas asih ka baliknya jadi perlu urang teh sehat awakginawaktina uulaing kasehatan laindinawakgina urang tapi hidup di lambungnya perlu urang tengolah raga pikenang tuken kesehatan Si hmm, berayat-sehat negaraku kuat ah. kuat ayanya udah nganntaai jai pongan sejurah sebab itu <laughs> ayaana olahraganyajabat tinantukan kesehatan awaknya itu menunjang pembangunan kita jadi u teh wajib ngadorong pemerintahan orde baru sangkan sukses dengan ngawujudkan negara adil kalau makmur hmm. ya yadi yang mentra intro anungennah lagungen Jaigan sejurana satu teh hanyanyang dek urang jahigan eh milanep lagu nang sih lagu na kira-kira ini Hmm? humanar introna aya intro naon intro oh, ar intro pe mua lagu humanar mua introbuk pe kreepingon lagu naon lagu milua ah. sing eh. introbuk sekah Satu, dua, tiga. Kap! Música ahan sap ising ba sidik ba tadi nyerengehlekgungjeng hmm, jangan kabita bacu zaman bahlah bakir ngoora sok nucur nucur cuk tilu kaki ka kawetan Rash Aunakolotan ukur jadi lamunan impian malahanku ba ka denge tadi silain memperhebat kesehatan memang bener hmm. uru olahraga sabab olahraga guys di masyarakat ke masyarakat guys di olahraga guys jabatikitu kasehatan hmm. penting je lain kesehatan baik Ayeunacu pamarentahan urang anusak itu ngagung-ngagungna ngayaken bantusan bantusan biaya sumbangan sumbangan hmm. tip pamartah kap pertanian ama sangkan sarana pertanian lancar kalianyan menanggulangi naon rupa hal-hal hama-haa komo enak kadangku silain gerarat temk Dina layar tipi dinas oh. surat Kabar hama wereng coklat anu ngaganggu tata mensutik hmm, lo baka ngarugike kanagara jeung ka masyarakat poko na bai dekil baka karidaki lamun segi hamak teburu-buru ditanggulangi hmm. hubungan kakak Uude buru-buru nyihunken oh, ah. obat maknaon pike nyemprot hama wereng coklat apal aka wereng coklat cuy pisan juga akak pisan gitublok dulu ho bent teluk bentlu mau orang coklat juga si orang ngonyol kameng sapinyakabeh salah orang coklat Mas ya jika milan A sumangawak nunnyanyaken sumap pan bakes konnyukgamparan an ditampmpi wa ngahaja nga desan ywa aya impenan wengi jumaah mangkuk na anu kerah didugi ke ka anom y impenan pikarwaun pisan an kau habi as nganyamatangga baku bakos gitunya eh, babu eh? Abli Ustadwala badainya ngaken semah baktos Abli Harreng badnyakin seos ditamp mualimu adek diga ka Ba eh? jam opat subuh wa mios Tipok lengkap ka dia pecat sawwadpecat hmm. saw banyak magrib bele ini asar pecat sawwad hmm. soknya nyahanan ibadah asar malin pecat sawwad naun pecat cepot be <laughs> pecat onyongan kaitunan tepeggek irung juga potongan hawurunuh golongblo teh suping cahnya gedenya ki Hai alum gunung tas Buir panentonnya Pak datang kallantos Dayak sumumber caitos Dayak Maspada permanat tinggalti ayeuna Hai kedah anomtaliiti hati-hati bilihtet saah mangrupike hiji kajan tenan musibah kanggo salirira anom teh kacaaksaah tekatulungan baruudak itu gantate ay cuk itungan abdimah bentton sanapun bapak agan kay bakkakng portas gitu <laughs> eh, si makanya permainan wae naon porta hmm? porkas naon porkas diikat hidung <laughs> nyanya siun muni kaos ka siapa mah euy sia muni maman nirangat teman ibu pagulingan rana maman nirangat teman ibu pagulingan rana satria ingkang tuman Mm-hmm.